بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رسول ربي صلى الله عليه وسلم برا قرني تقفى إرقى إرقى منيتي دعوة إساني أديم سأسي جيرا رسول ربي وقوت دبرا قرنان أمة دين الإسلام أكاتان إسان اتياما يا بينا لا إله إلا الله جدا ربين اسم ساجد ساجدانين ما ياماتران هاتو مالي لا إله إلا الله جلاني إسلام ما سينون قفت قيامتي رسول ربي صلى الله عليه وسلم إسلام ما سينو إساني وجيوان إساني ربربادا ها أمنكني رسول ربي تي تمسو بربادا ها إرادي بسني بربادا ها مؤمنتو ترانما الأرغني بربادا qureeshii azaa isaan gootee teessuma lafa isaan hanqifte tana dura haa dhaabbatanii fedhan lamaan kana fedhan jechuu rasuulli islaamummaa seenaa qofa jedhanii dhiisuu miti gaafiin yookaa kadhaan rasuulli rabbii yookaa barbaadinsi rasuulli rabbii irraa barbaadan kun makkaa keessatti dubbii khaxaraati ummanni qureeshii kun odoo dubbii kana ka dhagahee ka beeku taate dachii luka takkaan dhaaba gadi naman teessisu abuu lahab kun rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam makkatti dhiisuu hin dandeenye bakka isaan seenan mara seeneetiniin rasuula rabbii duuda duubaan akkasitti isaan ari'aa ture. Rakkoon biroollee kana malee hedduutu jira. Tami isiin jennaan rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam seenaa gosoota gandiin arabaa kana keessa jirtuu hin beekan hagam akka jabaattuu fi dura taa'onni isaaniillee eenyumfaa akka taate hin beekan silaa odoo beekanii jara kanneen keessaa tokko walii galanii akkasitti gartanii itti gaafatamummaa gosti isaa suni fudhatti garuu rasuula rabbii nama akkamii walii galanii gosti isaa itti gaafatamummaa isaanii fudhachuu dandeettire kanan beeyne jechuu rasuula rabbii walii galteen rasuula rabbii gosa kanaa walii galan kuni dubbii rakkinna keessatti daangaa geettu taate jechuu namuma argee waliigaltee hin uumanii kanumaan hunda jalaa uu ba'uudhaaf rasuuli rabbii sallallahu alaihi jijjiiran adeemsa isaanii keessatti waalamaan isaan jijjiiran suni kam yoo jenne yaamsa gara diinal islaam nama yaaman ka gosoota yaaman san dhoysaan yaamuu jalqaban rasuuli rabbii waggaa afur irraa jalqabanii eega ergaman waggaa afur irraa jalqabanii achi booda nama zaahiruma kana abuulahabii fi abuujahaliin dura dhaabbataniituma mushrika mara dura dhaabbatanii gara diinal islaam nama yaaman durumatti waggaa afuriin booda jechuun waggaa afur dura suuta haa yaamanillee. Laakiin har'a ammoo amriin saniin garaagarummaa qaba. Dacwaan har'a gartee marhalaa yookaan adeemsa jajjabatu isiirra dhufeetiin jira. Yoo ifaan ifatti rasuulli rabbi yaamuun suni ka bu'aan buufne taatee. gadi qabatanii yaamuun bu'aa buusuun oolu kanallee jarrabuu barbaachisa namni garaa murachuun barbaachisu. Wayita akkanatti jahrii yookaan ol fuudhaniitiin badhee bayanii nama yaaman kana ma'anaan isaa eegasi didanii ati uf ajjeesi jechuu mitire. Muka korii mukarraa of gadi dhiisii miti dubbiin. Jijjiiri jechuu aadaa karaa deemtu karaa tokko yoo sitti cufame hedduu sii banamuun mala jijjiiruu qabda ati namni gartee karaa rabbiitti nama yaamtu. Rasuulli rabbii takxiixa ajaa'ibaa beekan yookaan adeemsa ajaa'ibaa beekan bulchiinsa isaanii keessatti fikraa bareedduudhaan karaa diinan islaamitti nama yaamanii namallee barsiisan. Duuba rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam maal jalqaban yoo jenne halkan qofa nama yaamuu jalqaban. Laal. halkanitti jijjiiratan jechu halkan bayanii odoo namni tokko isaan hin agarree akkasitti nama yaaman cufa hunda guyyaa mawsima hajjii kana gosoota silaa dhufte san keessaa muraasa filatanii dhaqan jechuu halkan tokko gosa tokko akkasitti gartanii dhaqanii yaaman bootaa isiin qubattee dukkaana isii yookaan ammoo goojjoo isii dhaqanii makkaan alatti ka jirtu san deemanii deemaniitiin diinan islaamiin itti geessan akka namni tokko isaan hin agarretti halkan deeman jechuu akkatti hojii kanaan rasuulli rabbi akka nama dhagaa tokkoon simbira lama dhahee godhan jechuu akkamitti jennaan da'awaa karaa rabbii illee nagayaan ofirraa itti geessan odoo tashwiishan goone abiilahabii fi qureesh abiilahab jala deemeetiniin in kijibaa irraa goraa jedha jennee miree as dura har'a ammoo rasuulli san jijjiiranii maal godhan halkan ofirraa itti geessan abii lahabillee isaan jala deemee tashwiishan godhu nagahaan ofirraa itti geeffatan qureeshiin kuni hin beeytulle waan rasuula rabbii dalagan gosatamtu rasuula rabbiitiin tole si gargaara si tiisina jedheetiniin ofirratti isaan fuudheellee hin beeytu akkanatti gartanii isaan dhamaasan jechuu kalammataa واحد دلغاني رسول ربي سياسة إساني كا دعوة كيست ججيرم قد دافدا دعوة إساني ورحج لفكانا رويسا قرورة كوني كتقفاتي كلمتا كم يوجنة أبي بكرين قبتني ولين ديما رضي الله عنه أرضاه مالف أبي بكرين فرأتا يوجدت أبي بكرين كن قصوتنا ما بيك قصتن تمت جبدو تمت لافتو jechuu addaan beeka. Dura onni gosaa itti gaafatamoonni hayyoonni gosaa kun kamtuuyu seenaan isaanii cimaadha jechuu beeka addaan. Odoo gosti laaftuu taatee fi odoo gosti jabduu taatellee waan addaan beekuuf rasuul rabbi sallallahu alaihi wasallam abii bakriin gaafatanii yoo gosti sun jabduu taate islaamummaa illee irra fidanii naatumsaallee jara san gaafatan. yoo gosti sun ammoo laaftuu taate abibakriin gaafatanii yoo gosti sun gosa laaftuu abibakri jedhee itti hime yookaan namichaan dura taa'a isaanii kun homa takka murteen harka isaa hin jirtu namuma olii gad oofa jechaa yoo abibakri irraa hubatan diinal islaamima maqofa irra fidanii naatumsii ittiin dubbatan jechuu kuni takxiixa ajaa'ibaati ilma namaa kana ijaaruun waan laafaa miti. sadarkaa ol aanaa barbaachisaa hojii keessatti kanaafuu dacwaan rasuula rabbii kun gosoota hedduu dhaqqabdee deemanii gosoota gassaaniin banii fazaaraa banii murraa banii suleymii banii cabsii banii nasrii banii thaclabaa banii alxaaris ibnu kacbii banii cadraa banii qeysii banii maharib gosa kanniin hunda irra deemanii yaaman rasuulli cufa gosa kanaawuu irra deemanii isaanii fi gosoota biroollee yaaman gosoonni amma dubbanni kun takkattiin isii rasuula rabbii irra da'aa qeeballe ajaa'iba mushkilaa wahiitu hin jirtu maali jennaan wanni rasuula rabbii irra jiru ittuma qofa malee wayii qajeellumtii harka rasuulaa jirti harka rabbii jirti ittuma geessuudha ati hin yaaddahin nama hagamtu harka keetii irratti islaama jechaaf hin cinqamin ati yaa nama karaa rabbiitti nama yaamoo wanni sirraa eegamu maa inni ree nama meeqatti da'waa islaamummaa kana geessitee qofa islaama hee islaama hubaate ati itti geessuu qofa ka harka jirtu hidaayaan qajeellumni ka harka jirtu eenyunni rabbalcaalamiina jechuu Karabbiin rabbiin irraa gaafatu ati geessite moo hin qofa bu'aan achiin boodaa hoo harka kee jiru jechuu kanaaf rasuulli rabbii hin yaaddoyne gosti kun muluun isaan diduuf rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam garaan muranne gosoota kanan mara yaamanii isin diduu kanaan garaan muranne gosa biraa deeman gosa biraatti dhaqan gosti sun بني شيبان جدمت بني شيبان توني أكمت رسول ربي وجين هاسويته مال ولين جد الرسول ربي كجروف إن شاء الله درسي كينك اتقان رتي وجي الله ربي بركان وهقولوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته